Сура Ар-Рум. Римляне. Бисмиллахир Рахманир Рахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф Лам Мим. Алиф Лям Мим. غلبت الروم Повержены римляне في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون в самой низкой или ближайшей земле. Но после своего поражения они одержат верх. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون Через несколько, от трех до девяти лет. Аллах принимал решения до этого и будет принимать их после этого. В тот день верующий возрадуется. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم помощи Аллаха, Он помогает кому пожелает. Он могущественный, милосердный. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает своего обещания. Однако большинство людей не знают этого. – يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون Они знают о мирской жизни только явное и беспечны к последней жизни. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون Неужели они не размышляли о самих себе? Аллах создал небеса, землю и то, что между ними, только ради истины и только на определенный срок. Но многие люди не веруют во встречу со своим Господом. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они превосходили их силой, возделывали землю и отстраивали ее лучше, чем это делают они, мекканские язычники. Их посланники приносили им ясные знамения. Аллах не был несправедлив к ним, они сами поступили несправедливо по отношению к себе. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون Концом тех, кто творил зло, стало зло, потому что они сочли ложью знамения Аллаха и насмехались над ними. الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون Аллах создает творение в первый раз, а затем воссоздает его, а после этого вы будете возвращены к нему. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون В тот день, когда наступит час, грешники придут в отчаяние. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين Никто из их сотоварищей не заступится за них, и они отвергнут своих сотоварищей. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون В тот день, когда наступит час, они, творения, разделятся. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут радоваться или слушать пение в райском саду. واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения и встречу в последней жизни, будут испытывать мучения. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون Славьте же Аллаха, когда для вас наступает вечер и когда наступает утро. وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون Ему надлежит хвала на небесах и на земле. Славьте Его после полудня и в полдень. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون Он выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого. Он оживляет землю после ее смерти, и таким же образом вы будете выведены из могил. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون Среди его знамений то, что он сотворил вас из земли. После этого вы стали родом человеческим и расселяетесь. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين Среди его знамений сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом знамение для обладающих знанием. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Среди его знамений ваш ночной и дневной сон и ваши поиски его милости – Воистину, в этом знамение для людей, слышащих. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ۖ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Среди его знамений то, что он показывает вам молнию, чтобы вызвать у вас страх и надежду, а также не спосылает с неба воду и оживляет ею землю после ее смерти. Воистину, в этом знамение для людей разумеющих. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون Среди его знамений то, что небо и земля держатся по его воле. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم Он тот, кто создает творение в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для него еще легче – Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم ما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم ۖ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون Он привел вам притчу о вас самих. Есть ли среди невольников, которыми овладели ваши десницы, совладельцы того, чем мы наделили вас, которые имеют с вами одинаковые права на это и которых вы опасаетесь так, как опасаетесь друг друга? так мы разъясняем знамения для людей разумеющих. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين Но нет, Беззаконники потакают своим желаниям безо всякого знания. Кто наставит на прямой путь тех, кого Аллах вел в заблуждение?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 Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين Обращайтесь к Нему с раскаянием, бойтесь Его, совершайте намаз и не будьте в числе многобожников. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون В числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون Когда людей касается зло, они начинают взывать к своему Господу, обращаясь к Нему с раскаянием. А затем, когда Он дает им вкусить милость от Него, часть из них начинает приобщать сотоварищей к своему Господу. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون Это происходит для того, чтобы они проявили неблагодарность за то, чем мы их одарили. Пользуйтесь благами, и скоро вы узнаете. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون Разве мы не спаслали им доказательство, которое говорило бы им о тех, кого они приобщают сотоварищи к нему? وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون Когда мы даем людям вкусить милость, они радуются ей. Когда же зло постигает их за то, что приготовили их руки, они тотчас приходят в отчаяние. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Разве они не видят, что Аллах увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает? Воистину, в этом знамение для людей верующих. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون Отдавай родственнику то, что ему полагается по праву, а также бедняку и путнику. Это лучше для тех, кто стремится к лику Аллаха. Именно они являются преуспевшими. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون Дары, которые вы преподносите, чтобы приумножить их за счет чужого богатства, не приумножатся у Аллаха. Приумножен для вас будет закят, который вы раздаете, стремясь к лику Аллаха. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون Аллах, тот, кто создал вас, а потом одарил пропитанием, потом Он умертвит вас, а потом оживит. Есть ли среди ваших сотоварищей такой, который совершал бы нечто из этого? Причист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые жили прежде. Большинство из них были многобожниками. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون Обрати свой лик к правой вере до того, как придет неотвратимый день от Аллаха. В тот день они будут поделены на две группы. Кто не уверовал, того неверие обратится против него самого. А те, которые поступали праведно – будут готовить для себя места в раю. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين Это произойдет для того, чтобы он воздал своими щедротами тем, которые уверовали и совершали праведные деяния. Воистину, он не любит неверующих. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Среди его знамений то, что он посылает ветры добрыми вестниками, чтобы дать вам вкусить от его милости, чтобы корабли плыли по его воле и чтобы вы искали его милость. Быть может, вы будете благодарны. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين Мы уже отправляли до тебя посланников к их народам, и они приносили им ясные знамения. Мы отомстили грешникам, и нашим долгом было помогать верующим.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 Он простирает их по небу, как пожелает, и разрывает их в клочья. Потом ты видишь, как из их расщелин льется дождь. Стоит ему пролить его на тех из своих рабов, на кого он пожелает, как они радуются. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين Хотя до того, как он был неспосланным, они были в отчаянии. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Посмотри на следы милости Аллаха, на то, как Он оживляет землю после ее смерти. Воистину, Он способен оживить мертвых и способен на всякую вещь. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون Если мы пошлем ветер, и они увидят, как она, Нива, пожелтела, то после этого они станут неблагодарны. Воистину, ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать призыв, когда они обращаются вспять. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Ты не выведешь слепых из их заблуждения. Ты можешь заставить слышать только тех, которые веруют в наши знамения, будучи мусульманами. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير Аллах, тот, кто создает вас из слабости, создает вас из капли или создает вас слабыми. После слабости Он одаряет вас силой, а потом заменяет силу на слабость и седину. Он творит, что пожелает, ибо Он знающий, всемогущий. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون В тот день, когда наступит час, грешники станут клясться, что они пробыли на земле или в могилах всего лишь один час. Таким же образом они были отвращены от истины. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون А те, кому дарованы знания и вера, скажут, в соответствии с предписанием Аллаха, Вы пробыли там до дня воскресения. Это и есть день воскресения, но вы не знали этого. В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения или оправдания, и от них не потребуют покаяния. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون Мы уже привели людям в этом Коране любые притчи. Если ты явишь им знамения, то неверующие непременно скажут, вы всего лишь приверженцы лжи. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون Так Аллах запечатывает сердца тех, которые не обладают знанием. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истина. И пусть те, которые лишены убежденности, не находят тебя легковесным, не отвращают тебя от религии.